يوجد عندكم هذا أحسن يا شيخ. أها. أحسنت. شكرا. حديثي معكم في هذا الوقت الموجز تذكير بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم Wir werden in dieser kurzen Zeit über ein Hadith des Mustafa, des Auserwählten, des Propheten sallam sprechen. هناك نساء؟ يسمعون؟ طبع صوتك. اي نعم. هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها Dieser Hadith ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Fürchte Allah, wo immer du auch bist. Und behandle die Menschen mit gutem Charakter und lass der schlechten Tat eine gute Tat folgen, dann löscht sie diese aus. وتناول هذا الحديث ثلاثة حقوق هذا الحديث تناول ثلاثة حقوق Und dieser Hadith umfasst drei Rechte. وهذه الحقوق أولها حق الله Und das erste dieser drei Rechte ist das Recht von Allah. وثانيها حق الناس Und das zweite Recht ist das Recht der Menschen. وثالثها فيما يتعلق ما بينك وبين ربك Und das dritt- dritte Recht hängt mit dem zusammen, was zwischen dir und deinem Herrn ist. وسنفصل في ذلك Und das werden wir detailliert erklären. الأمر الأول وهو اتق الله حيثما كنت Die erste Angelegenheit ist seine Aussage, fürchte Allah, wo immer du auch bist. ما هي تقوى الله بس تقوى الله بس دي فوش في الله أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية dass du zwischen dir und dem Zorn von Allah einen Schutz aufbaust. وذلك بفعل أوامره Und dies tust du, indem du seine Befehle umsetzt. وترك نواهيه Und das unterlässt, was Allah verboten hat. اعلم يا عبد الله أن الله أمرك بأوامر فيها نجاة نفسك Wisse, du Diener von Allah, dass Allah dir Dinge befohlen hat, durch die du dich selbst erretten kannst, durch die du errettet werdest. وراحة دنياك Und durch die du im Diesseits ein ruhiges Leben führen kannst. Und durch die du bei Allah am Tage der Auferstehung errettet werden kannst. Und wie leichtfertig gehen die Seelen doch damit um. Und wie leicht sind doch diese Dinge. Und was die Dinge angeht, die Allah verboten hat. So sind sie eine Bedingung. So sind sie übel und etwas Gefährliches ومضرة und etwas Schädliches. والسبب في ذلك Und der Grund dafür, أنك لم تتق الله بل عصيت الله dass du Allah nicht gefürchtet hast, sondern dich ihm widersetzt hast. وتقوى الله في أمور كثيرة Und Taqwa Allah, die Furcht vor Allah, zeigt sich in vielen Dingen. في عقيدتك In deiner Aqidah, deiner Glaubenslehre. في اتباعك لنبيك صلى الله عليه وسلم In deinem Befolgen des Propheten, sallam, في حق والديك im Recht deiner Eltern. في الاستقامة على الدين Darin aufrichtig deiner Religion zu folgen. كلها لأجل الله سبحانه عز وجل All dies tust du um, um den Willen von Allah, subhanahu wa ta'ala. تقوى الله هي العبادة الخفية السرية Die Furcht vor Allah ist die einfache, geheime Form der Anbetung, التي معك في كل لحظة die in jedem deiner Zustände in dir ist. وليس إذا كنت مع الناس كنت تقيا nicht, dass du, wenn du mit den Menschen zusammen bist, Allah fürchtest. Und wenn du alleine bist, bist du ein Frevler, einer, der sich Allah widersetzt. Also ist Taqwa Allah, sich bewusst zu machen, dass Allah dich beobachtet. Wenn du anwesend bist in deinem Ort. Und wenn du alleine bist. Und im öffentlichen Raum. Und im Geheimen. ولذلك من أخطر الذنوب Und darum gehört es zu den gefährlichsten aller Sünden. هي ذنوب الخفايا. Die Sünden, die man im Verborgenen begeht. الذنوب التي يمارسها الإنسان إذا كان لوحده. Die Sünden, die ein Mensch begeht, wenn er alleine ist. فكما أن من أعظم الطاعات الطاعات الخفية. Genauso wie zu den gewaltigsten Formen des Gehorsams gegenüber Allah, der Gehorsam im Verborgenen gehört, dass er betet im, äh, im Schutze der Nacht. Und niemand weiß davon. Das ist etwas Gewaltiges bei Allah. Eine Träne, die aus deinem Auge kullert am Ende der Nacht. Etwas Gewaltiges bei Allah. Dass du einer armen Person behilflich bist. Oder einem Weisen. Oder einer Witwe, die es nötig hat. Ohne dass irgendjemand davon weiß. Wie viel erhält man dafür bei Allah? Die Sünden, die man im Geheimen begeht. Die schaden dir. Ein, ein Dichter hat gesagt, wenn du in einer Zeit alleine bist, dann sage nicht, sage nicht, ich bin alleine, sondern sag, da ist jemand, der mich beobachtet. Und glaube nicht, dass Allah an einzigen Zeitpunkt dich nicht sieht. Und, nicht das, und glaube nicht, dass was du im Verborgenen tust, dass Allah nichts davon weiß. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة دو أتوس etwas Zweifelhaftes إن der Dunkelheit توس والنفس داعية إلى العصيان Und die Seele ruft dich auf zum Ungehorsam. فاستح من نظر الإله وقل لها Dann mach dir bewusst, dass Allah dich beobachtet und sage zu deiner Seele, إن الذي خلق الظلام يراني derjenige, der die Dunkelheit erschaffen hat, sieht mich. ولذلك يضعف الإيمان Und daher wird der Glaube schwach. Und der Mensch äh, begeht äh, Sünden. Im äh, Schirk, im da Allah etwas in der Anbetung beizugesellen. Oder eine Bid'a, einer Neuanführung in der Religion. Oder eine Sünde. So dass er vom geraden Weg abkommt. Und irre gegangen, zu den Irregegangenen gehört. Und darum sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: حين يزني وهو مؤمن derjenige, der Unzucht begeht, tut es in dem Moment nicht, während er gläubig ist. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن Und der Dieb stiehlt nicht in dem Zustand, in dem er das tut und er ist gläubig, إنما يكون الإيمان عليه كالظلة sondern sein Glaube wird zu etwas Geringem. فإن عاد عاد Wenn er zurückkehrt, dann kehrt auch der Glaube zurück. und das zeigt uns, dass unser Herr äh, großzügig ist und barmherzig ist. Die Furcht vor Allah, Taqwa ist etwas Gewaltiges. Das ist Schiff sagt, oh Allah, äh, gebe, und gebe uns die Furcht vor dir. Meine Brüder. Der Glaube des Menschen kann schwach werden. Und es gibt Dinge, die dazu führen, dass der Glaube zunimmt. Das Gewaltigste davon ist Tawhid Allah. Und die äh, Gebete zu bewahren, auf die Gebete zu achten. Was erhältst du dadurch? Was bekommst du davon? إن للمتقين مفازا الله عتم القرآن قالت إن للمتقين مفازا فارش دي الله فاشتن أهلتن باراديس قاتن أهلتن أن جفن حدائق وأعناب باراديس قاتن أنت آه، تراوم وكواعب أترابا معنى إيش كواعب أترابا يعني ناهدات بنات شابات ناهدات أحسن ويك يونغ آه، فراون كواعب أترابا باراديس بنات ناهدات يعني شابات صغيرات يوم فراون يوم jungen كواعب وكأسا دهاقا. Und بشا كأس الخمر. gefüllt sind. ليس تذهب بالعقول. فكل الأشياء التي حرمت نفسك منها في الدنيا تعطى يوم alle Dinge, die du dir selbst in dieser Zeit verwehrt hast, erhältst du am Tag der Auferstehung. ومن ترك شيئا لله Und der Prophet hat gesagt, wer etwas um Allahs Willen sein lässt, dem ersetzt Allah es durch was Besseres. Also verwehre diese Dinge nicht dir selbst. Fürchte Allah, wo immer du auch bist. Sei in ständiger Anbetung von Allah. Wenn du schläfst, wenn du wach bist wenn du äh, dich an dem Ort befindest, wo du wohnst, wenn du reist, wenn du zu Hause bist, ob du am Arbeitsplatz bist, mit deinen Brüdern bist oder alleine bist. Das ist eine ständige Anbetung von Allah, die du in jedem Zustand praktizierst. Sie ist eine Ibadah, die zeitlos ist, in jedem Zustand. Afvallah عنك. لأنك إذا تركت أمر الله ضعت. Denn wenn du den Befehl von Allah sein lässt, dann gehst du zugrunde. Und es gehört zum Bittgebet des Propheten dass er sagte: اللهم لا تكلنا إلى Oh Allah, gib mir, lass mich nicht selbst auf mich selbst vertrauen, auch nicht einen einzigen Augenblick. Denn wenn ein Diener den Befehl, Befehl von Allah sein lässt, und sei es auch nur an einen einzigen Augenblick, wer kümmert sich dann um ihn? تتولاه نفسه Er selbst muss sich um sich kümmern. ويتولاه هواه Und seine Gelüste ويتولاه شيطانه und sein Teufel nimmt sich seiner an. ويتولاه أصحاب السوء Und die üblen Gefährten, die schlechten Freunde, أهل الشهوات diejenigen, die ihren Begierden folgen وأهل الشبهات und die Schubuhat folgen, den zweifelerregenden Argumenten. فانتبه لنفسك Also pass auf, أن يتولاك هؤلاء dass diese Dinge und diese Personen sich deiner annehmen. والله يوردونك إلى باب جهنم Und sie werden dich bei Allah zu den Tür, Türen des Höllenfeuers bringen. وإن كنت مع الله Und wenn du mit Allah bist, أفلحت hast du gewonnen. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Allah hat im Koran gesagt, wahrlich, Allah ist mit denjenigen, die ihn fürchten und denjenigen, die Gutes tun. هذا هو طريق النجاة Das ist der Weg der Errettung. وهذه هي الوصية الأولى. Und dies ist der erste Ratschlag. اتق الله حيثما كنت. Fürchte Allah, wo immer du auch bist. والثانية. Der zweite Ratschlag. وخالق الناس بخلق حسن. Und behandle die Menschen mit gutem Charakter. أن تريد من الناس أن يحترموك. Du willst, dass die Menschen dich respektieren. احترم تحترم. Respektiere die Menschen, dann wirst auch du respektiert. أعرض يعرض عنك. Wende dich von, von den schlechten Dingen ab, dann werd- werden dich die Leute auch von deinen schlechten Dingen abwenden. بقدر ما تقدم تجد الجزاء Je nachdem, wie viel du den Leuten gibst, so viel Lohn erhältst du auch. فالفراش الذي تفرشه للناس الناس يفرشونه لك Das, was du für die Menschen ausbreitest, das wird auch für dich ausgebreitet. بني إن البر شيء هين بني إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين Ein Dichter hat gesagt, er hat gesagt, mein Sohn, die Frömmigkeit ist etwas Einfaches, ein Lächeln und ein fröhliches Gesicht. مصطفى تعال اخوانكم من هولندا جايين بني ان البر شيء هين وجه طليق ولسان لين يعني طلاقة الوجه Also, dass man immer ein fröhliches Gesicht den Menschen zeigen soll والابتسامة und sie anlächeln soll, حسن العبارة mit guten Worten sprechen soll, لين الجناب sanftmütig zu sein, إظهار الاحترام Respekt gegenüber den Menschen zu zeigen, تقدير الآخرين die anderen zu ehren, إنزال الناس منازلهم jedem Menschen seine Stufe zu geben, die ihm zusteht. Der Ältere hat ein Recht. Der Gelehrte hat ein Recht. Der Junge, der Kleine hat ein Recht. Der Ältere genauso. Der, derjenige, der krank ist. Das ist der Charakter des Propheten Und darum ist derjenige der Menschen, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam am nächsten ist, يوم القيامة am Tage der Auferstehung, أحسن الناس أخلاقا derjenige mit dem besten Charakter. ولذلك عليك بحسن الخلق Und darum sollst du einen guten Charakter haben. وليس حسن الخلق أنك فقط تحسن المعاملة الناس وأنت سيء المعاملة مع الله Und der gute Charakter ist nicht, dass du die Menschen gut behandelst, aber dass deine Beziehung zu Allah schlecht ist. بمعنى Das bedeutet, أنك dass du تحسن معاملة الناس dass du die Menschen gut behandelst ولست من أهل التوحيد und du, du gehörst nicht zu Leuten des Tawhid ولا الاتباع und nicht diejenigen, die dem Prophet Sallam folgen ولا أهل الصلاة und nicht zu den Leuten des Gebets لست مع الله أكبر du praktizierst nicht Allahu Akbar ولا مع أهل الصلاة والطاعة und nicht mit den Leuten der Rechtschaffenheit und des Gehorsams. Diese, so ein guter Charakter nützt dir nichts. Wenn du nicht das richtig bringst, was zwischen dir und Allah ist. Was, was soll darin für ein Nutzen sein? Dass, dass die Beziehung zwischen dir und den Menschen gut ist. Und zwischen dir und Allah verdorben. Was sollst du davon erhalten? إذا النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن Also der Charakter des Propheten sallam ist der Koran. لما سألوا عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم Als sie Aisha nach dem Charakter des Propheten sallam fragten, قالت كان خلقه القرآن sagte sie sein Charakter war der Koran. الله تبارك وتعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم Allah sagt über seinen Propheten sallam وإنك لعلى خلق كريم Und wahrlich, du hast einen gewaltigen Charakter. Und wahrlich, du hast einen gewaltigen Charakter. Allah ta'ala So hat Allah seinen Prophet beschrieben. Und dir wurde befohlen, dem Prophet zu folgen. Also wie ist dein Charakter gegenüber deinen Eltern? الله المستعان في بيت الله unterstützen كيف اخلاقك مع اختك واخوك في استان كاركتر مع دين برودر و كيف اخلاقك مع زوجتك مع دين ايفراو التي معك في حياتك دي mit dir zusammen das عاشت معك الحلوه والمره Sie hat mit dir gute und schlechte Zeiten erlebt. Glückliche und unglückliche Zeiten. Und wenn du dann in einer guten Situation bist, vergisst du sie? Wie oft hat sie dir gedient? Wie viel hat sie für dich getan? Das ist eine Ehefrau. Und was ist erst mit deiner Mutter und deinem Vater? Die sich um dich gekümmert haben. Seitdem du klein warst. بعض الناس لا يعرف قدر والديه إلا بعد أن يأتي عليه أولاد Einige Menschen kennen den Wert ihrer eigenen Eltern erst, wenn sie selber Kinder bekommen. فإذا أتى إليه أبناء عرف قدر والديه Wenn, sie, wenn derjenige dann selber Kinder hat, dann erst weiß, weiß er, was seine Eltern wert sind. ماذا عن أولادك Was mit deinen Kindern ومعاملتك لهم und wie du sie behandelst عن جيرانك und deine Nachbarn, جماعة المسجد die Leute in der Moschee, in der Masjid. أخوانك في الله Das sind deine Brüder für Allah? Wo ist die Vergebung? Wo ist das, sich gegenseitig Ratschlagen zu geben? Wo ist geduldig zu sein und das Leid der Menschen zu ertragen? Wo ist die, von den, die Fehler der Menschen nicht zu beachten? Wo ist äh, die Fehler der Menschen zu vergessen? Die Sprache der Verschonung und der Vergebung muss unbedingt da sein. Und der Geduld. Wir sind alle Menschen. Und es gehört zu unserer Natur, dass wir Fehler begehen. Aber derjenige, der vergibt, der hat einen edlen Charakter. Und derjenige, der das tut, ähnelt der Rechtsleitung, der Führung des Propheten also meine Brüder. Das ist der zweite Ratschlag. Und behandle die Menschen mit gutem Charakter. Wundere dich nicht. Wenn du von den Menschen schlecht behandelt wirst, denn bevor du über die Menschen redest, achte auf dich selbst. كيف معاملتي معهم Frag dich, wie behandle ich die Menschen? فستجد الجواب Dann wirst du die Antwort dafür finden. ربما أحيانا يحسن الإنسان Manchmal kann es sein, dass, der, dass jemand die Menschen gut behandelt ولا يقابل بالإحسان und er, er, er hält nicht Gleiches zurück, إنما يقابل بالإساءة sondern er hält Schlechtes dafür zurück. هنا تأتي مرحلة أخرى Hier kommt eine andere Phase. وهي من كمال الخلق Und diese Phase gehört zur Vollkommenheit des Charakters. Geduldig zu sein in Bezug auf das Leid, das man von den Menschen erhält. Sieh zum Beispiel in Bezug auf die Behandlung der, der Nachbarn. Du findest, dass es im Hadith heißt, und er soll geduldig sein in Bezug auf das Leid, das er von seinem Nachbarn erfährt. معناه أنه لم يصدر منه أذى لجاره Das bedeutet, dass er selber seinem Nachbarn nichts Schlechtes getan hat. إنما جاره آذاه فأنت تصبر على أذى الجار. Vielmehr ist es so, dass sein Nachbar ihm Schlechtes getan hat und er ist geduldig in Bezug darauf. وهذا خلق رفيع جدا. Und das ist ein erhabener Charakterzug. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق. Der Chef sagt, oh Allah, gib uns den guten Charakter. فأن أحسن الناس أخلاقا هم أقرب الناس منزل من محمد صلى الله عليه وسلم Denn diejenigen mit dem besten Charakter sind diejenigen, die, die Mohammed sallam am nächsten stehen. الوصية الثالثة Der dritte Ratschlag, وأتبع السيئة الحسنة تمحوها und lass der schlechten Tat eine gute Folge und dann löscht sie diese aus. ما هي أعظم سيئة Was ist die gewaltigste Sünde? أجيبوا Antwortet. Der Schirk, Allah etwas in der Anbetung beizugesellen, gehört zu den gewaltigsten Sünden. ويدخل فيها القول على الله بغير علم لأنه تشريع Und darin einbegriffen ist, über Allah ohne Wissen zu reden. ولكن هنا مسألة مهمة Aber hier gibt es eine wichtige Angelegenheit. لماذا قلنا أن أخطر الذنوب هو الشرك Warum sagen wir, dass die gefährlichste der Sünden der Schirk ist? آية في كتاب الله دلت على Een vers, een boek van Allah had dat bewezen. En ja, أحسنت يا مصطفى إن الله لا يغفر أن يشرك به Allah vergibt es nicht, dass man ihm etwas in der Anbetung beigesetzt. Und er vergibt alles andere, wem er will. Also, Man mate alle Schirk. Wer mit dem Schirk stirbt, tauba, ohne zu bereuen, der ist einbegriffen in diese Drohung. Amma, man taba qabla an yamut, was denjenigen angeht, der vor seinem Tod bereut, den vergibt Allah. Was ist der Beweis dafür? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Allah hat im Koran gesagt, O meine Diener, die sich selbst Unrecht begangen haben, verliert nicht die Hoffnung auf die Barmherzigkeit von Allah. Wahrlich, Allah vergibt alle Sünden. Wem vergibt Allah? Dieser Vers hat die anderen Verse erklärt. Welcher Vers? Die Aussage von Allah erhaben ist er. Und wahrlich, ich bin vergebend. Liman taba. Demjenigen gegenüber, der bereut. Liman taba. Liman taba. Demjenigen, der bereut. Liman taba. Tabhul ma'na. Pass auf, was ist die Bedeutung davon? Wa amana. Und derjenige, der glaubt. Wa amila salihan. Und Rechtschaffenes tut. Thumma tada. Und dann rechtgeleitet geleitet ist. Vier Dinge. Tark al Die Sünden zu unterlassen, عدم العودة إليها sie zu nicht zu ihnen zurückzukehren, الندم äh, sie aus tiefem Herzen zu bereuen اهتدى استقام استمر und dann aufrichtig zu sein, der, die Religion zu praktizieren. اللهم ارزقنا التوبة Oh Allah, gebe uns die Reue. من ماذا؟ Reue von, von was? من كل شيء Auf Allah. من كل شيء Von allem Schlechten. من كل شيء von allem شلشت Schlecht şey? الشرع في العالم تقصدون؟ كل شيء سمعت السيء von, von allem أن يغفر الله له من كل ذنب دس الله إم على زند فقيفت معنى كل ذنب يعني كل شيء صدر منك إيد زند دس حيث ألس بس تو بقان ليست فقط الذنوب Nicht nur die Sünden, sondern auch in Bezug auf die Pflichten nachlässig zu sein. Haben wir nicht vor kurzem gebetet? Was haben wir nach dem Gebet gesagt? Wir haben gesagt, oh Allah, ich bitte dich um Vergebung, ich bitte dich um Vergebung, ich bitte dich um Vergebung. Haben wir eine Sünde begangen? أم مارسنا طاعة شريفة Oder haben wir eine edle Form des Gehorsams praktiziert? نحن مارسنا طاعة Wir haben eine, eine Art des Gehorsams praktiziert. ولكننا نستغفر الله Aber wir bitten Allah um Vergebung, من تقصيرنا فيها weil wir nachlässig äh, sind in dieser Form, in diesem وما, Gebet. وما حصل منا فيها من عدم التمام Und weil wir dieses Gebet nicht vollständig praktiziert haben. فإذا كنا نستغفر wenn wir sogar Allah um Vergebung bitten. Dass wir den Gehorsam nicht vollkommen gemacht haben. Was ist dann erst in Bezug auf das Fallen in die Sünden und die üblen Dinge? Also was tun wir? Der Prophet hat gesagt, lass der schlechten Tat alle gute folgen, dann löscht sie diese aus. Und darum gibt es auch das freiwillige Gebet. Wenn du viel davon betest, ersetzt sie das, was du im Pflichtgebet nicht erfüllt hast. Genauso in Bezug auf den Hajj und Umrah und auf das Fasten. All dies füllt diese Lücken aus. Viel zu fasten macht deine Nachlässigkeit wieder wett. Atbع السيئة الحسنة تمحوها. Lass der schlechten Tat eine guten Folgen, dann lösche diese aus. وقعت في الشرك. Bist du in den Schirk gefallen? كالحلف بغير الله. Wie etwa bei jemand anders außer Allah zu schwören. ما تسمعوا الناس يحلفون بغير الله؟ Hört ihr nicht, wie einige von den Menschen bei etwas anderem außer Allah schwören? الحلف أن تقول والله. Der richtige Schwur. Der richtige Schwur ist, dass du sagst bei Allah. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل والكعبة. Der Prophet sagte, sagt nicht bei der Kaaba. ولكن قل ورب الكعبة. Sondern sagt beim Herrn der Kaaba. ما الفرق بين والكعبة ورب الكعبة؟ Was ist der Unterschied dazwischen zu sagen bei der Kaaba und beim Herrn der Kaaba? أجيبوا. Antwortet. شو الفرق؟ ورب الكعبة والكعبة في فرق؟ لكن لو قال والكعبة شرك ولا توحيد؟ شرك لو قالوا رب الكعبة رب الكعبة توحيد لأنه رب بدأ زان بدأ كعبة بدأ الشرك بدأ زان بم هند الكعبة إيش التوحيد باب يعني رب هيا آه، إذا نتأمل في بعض ما يصدر منا Also müssen wir über das nachdenken, was wir tun. بعض الناس يحلف بغير الله. Einige Menschen schwören bei was anderem außer Allah. من المسلمين. Von den Muslimen. ماذا يقول Was نعم. موجود ولا مش موجود جبت es ولا جبت gibt ما سمعت بعضهم يقول سيدي عبد القادر حتى ما niemand gehört, der sagt, عبد القادر وراس أمي وراس أبوي وقبر أبوي وحياتك وعلي والحسين والنبي وصداقتك عندي ومحبتك ومعزتك وغلاوتك والعيش والملح اللي بيننا وال... يا بتدي ترجم Ja, يا شيخ sagt, eventuell Dinge, Dinge, دي بام بروفيت نشفر دي باي ين Eltern شفر بام Grab ihrer Eltern, باي ihrer Freundschaft zu jemandem. Na. والشيخ عبد القادر وشيخي عبد القادر وسيدي عبد القادر ومولانا الكريم والعباء ايش يا كثير. Viele Dinge. هذه الامور لا يضحك منها. Über solche Dinge soll man nicht lachen. Darüber soll man weinen. Weil sie gefährlicher sind und schlimmer sind als die Unzucht. Und als Mord. Und als das Trinken von Alkohol. Diese Dinge sind große Sünden. Aber die größte aller Sünden ist Allah was in der Anbetung beizugesellen. Schirk. Was tut derjenige? Umar ibn Khattab kam رضي الله عنه Möge Allah mit ihm zufrieden sein. İlâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zum Propheten sallallahu aleyhi ve sellem. Yeşteki. Und beklagte sich. Hel tedrun men yeşteki? Wisst ihr, wer sich beklagt hat? Yeşteki nefse. Er beklagt sich über sich selbst. Kale ya Resulullah. Er sagte, o Gesandter Allahs. İnnehu le yeşteddu biyel amr. Ich komme manchmal in eine schwierige Situation. يعني حصل موقف وأنا غضبت وحصل مني كلام. Ich- Ich komme in eine Situation, dann werde ich wütend und sage etwas. فاقول واللات Dann sage ich, bei Lat. اللات من موروث الجاهليه خرج مع الغضب حين غفله عن نفسه Lat, das gehört noch zu dem, was von der, von der Jahiliya übrig geblieben war. Und er hat dies gesagt in einem Zustand von Wut. فقال واللات Er sagte, bei Lat. فتذكر نفسه عمر Und Omar kehrte zu sich selbst zurück Und kam und beklagte sich beim Propheten Er sagte, werde ich zur Rechenschaft gezogen für dieses Wort, das ich gesagt habe? sagte der Prophet nein du bist Umar da gibt es kein Problem قال sagte O Umar sag la ilaha illallah. يقول شيخنا رحمه الله unser Abdelaziz bin Baz unser Sheikh Sheikh Abdul Aziz bin Baz möge Allah sein Erbarmen sagt لما شرح هذا الحديث als er diesen Hadith erklärte قال فقوله لعمر قل لا إله إلا الله seine Aussage zu Umar sag la ilaha illallah دل على beweist أن الشرك dass der Schirk يكفره التوحيد dass das nichts den äh, Schirk zunichte macht أوصد التوحيد فقال له قل لا إله إلا الله زاك إيم زاك لا إله إلا الله وأتبع السيئة الحسنة تمحو und lass der schlechten Tat eine gute Folge und dann löscht sie diese aus. Also jeder, jede Art von Schirk, die du praktizierst, musst du das Wort des Tawhid erneuern. ولذلك ينبه على هذه المسائل. Und darum muss man auf solche Dinge hinweisen. فهي خطيرة Sie sind gefährlich. وقوعك في البدعة Dass du in eine Bid'a, eine Neuanführung in der Religion fällst, لابد أن تبدلها بالسنة die musst du durch die Sunna ersetzen. عشت في حياتك Du hast dein Leben verbracht وقعت في بعض البدع und hast einige Neuanführungen begangen. ينبغي لك أن تصحح ما وقعت فيه وأن تنبه نفسك Du musst diese Dinge, die du getan hast, korrigieren und auf dich aufpassen. بالنسبة للبنات الحاضرات أتمنى أن يخفضوا الصوت Der Sheikh sagt in Bezug auf die Kinder, bitte seid ein bisschen ruhiger. يخفض الصوت Seid ruhiger, niedrig- ni- senkt eure Stimmen. كندا يعني بنت الأولاد. الأولاد لا ليس الأولاد أنا أقول البنات Ja, النساء der Sheikh sagt, die Mädchen, die Frauen, يخفضوا الصوت Senkt eure Stimmen. Damit wir im Unterricht weitermachen können. Und lass der schlechten Tat eine gute Folge und dann löscht sie diese aus. Du hast die Ehre deines Bruders verletzt. in äh, irgendeinem Ort. Du hast über ihn in seiner Abwesenheit schlecht geredet. dann musst du ihm mit Gutem erwähnen, Gutes über ihn sagen. Und dass du vergibst. Du hast über jemanden etwas Schlechtes erwähnt. Dann erwähne ihn mit etwas Gutem. Und so genauso weiter. Die Dinge, die ذكر المساوئ in, de, in denen man über jemanden was Schlechtes erwähnt, اقلبها ändere sie إلى ذكر المحاسن zu dem Erwähnen der guten Dinge. أليس في أخوك الذي ذكرته بسوء شيء من المحاسن؟ Gibt es nicht in diesem Bruder, über den du was Schlechtes gesagt hast, gibt es nicht auch gute Dinge in ihm? إذا ماذا عنك أنت؟ Und was ist mit dir selbst? هل تحب أن يذكر الناس محاسنك أو مساويك؟ Willst du, dass die Menschen deine guten Seiten oder deine schlechten Seiten erwähnen? من ستر ستر الله عليه Wer die schlechten Dinge der, der Menschen verbergt, dessen schlechte Dinge verbergt Allah. ومن فضح فضح Und wer die Menschen bloßstellt, wird selber bloßgestellt. ومن ستر في الدنيا ستره الله يوم القيامة Und wer die Dinge der Menschen im Diesseits verbergt, dessen Dinge verbergt Allah am Tag der Auferstehung. ومن فضح في الدنيا فضحه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة Und wer Menschen im Diesseits bloßstellt, den stellt Allah vor allen Geschöpfen bloß am Tage der Auferstehung. الستر لغة عظيمة راقية die schlechten Dinge den Menschen geheim zu halten, das ist etwas Gewaltiges. Nur die Großen praktizieren das. Die Großen in ihrem Verständnis. In ihrem Verstand. In, ihrem, äh, in ihrer Geduld, in ihrer Ausdauer. Auch wenn sie klein sind in Bezug auf ihren Körper und ihr Alter. Sie sind groß weil sie auf den Nutzen des Islam und der Muslime achten. Wenn aber diese schlechten Dinge in Bezug auf die Religion sind, wie der Schirk oder eine klare Bid'a, eine Neuanführung, in diesem Fall musst du die Religion von Allah schützen und bewahren. لماذا؟ Warum? لأن الذي خالف العقيدة وخالف الاتباع هو الذي جرأ الناس أن يتكلموا عليه. Weil derjenige, der der richtige Aqida widersprochen hat und dem Befolgen des Propheten der, hat, der ist daran schuld, dass die Menschen über ihn reden. Wer das Befolgen des Propheten sein lässt, gerät in eine Neuanführung. Und wer den Tawhid unterlässt, fällt in den Schirk. Und uns wurde befohlen, dass wir äh, uns in Acht nehmen und die Menschen warnen vor dem Schirk und den Bid'a und ihren Leuten. Das sind drei Ratschläge. von dem Auserwählten, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. فيها حق الله Das Recht von Allah وفيها حق الناس und darin ist das Recht der Menschen وفيها حقوق نفسك يا عبد الله und deine eigenen Rechte, du Diener von Allah. ومن حقوق نفسك أن تتبع السيئة الحسنة Und zu diesen Rechten gehört, dass du der schlechten Tat eine gute folgen lässt. ألم تزغ عينك Auf Allah Ank. ألم تخطئ عينك Hast, hast du nicht, äh, kann es nicht sein, dass du Allah ungehorsam bist mit deinem Blick und mit deinem Ohr und mit deinem Mund und dem, was du sagst und mit deinen Füßen und all deinen Körperteilen und mit deinem Geschlechtsteil. Ändere dies, indem du Gutes tust. Indem du in das Buch von Allah blickst. Das, indem du das Gute hörst und die Leute des Guten und den Koran und die Sunna. Indem du das sagst, was Allah zufriedenstellt. Du bist mit deinen Füßen an ein Ort des Ungehorsams hingegangen. Ändere dies, indem du zu den Orten von Gutem gehst. Indem du zur Moschee gehst. Indem du einen Bruder von dir um Allahs Willen besuchst. Geh Schritte, um einen Bedürftigen oder einen Armen eine Spende zu geben. lass der schlechten Tat eine gute folgen, dann löscht sie diese aus. also hast du, Also hast du hier ein gewaltiges Tor, durch das du deine schlechten Taten in gute verwandeln kannst. Wie viele Sünden haben wir mit unseren Körperteilen begangen? قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Allah, Allah hat gesagt, sag, er ist derjenige, der euch erschaffen hat und euch äh, euer Sehen und euer Gehör und eure Herzen gab und ihr seid und wenige von euch sind dankbar. المعني بقليلا ما تشكرون Die أي Bedeutung von, قليلا ما توحدوا الله بهذه الجوارح die Bedeutung von ihr seid wenig dankbar ist, dass ihr mit diesen Körperteilen äh, wenig den Tawhid von Allah praktiziert. هذه نصيحتي Das ist mein Ratschlag وهذه وصيتي und mein Rat لنفسي ولكم für mich selbst und für euch. فليحكوا بعضنا Also sollen die einen von uns den anderen vergeben وليسامح بعضنا بعضا und die einen von uns sollen den anderen verzeihen. وليعفو كل منا عمن أخطأ في حقه Und jeder soll demjenigen vergeben, der ihm etwas Schlechtes getan hat. وإني من هذا المكان Und von diesem Ort aus, الذي أتيت فيه وهو هذا المسجد zu dem ich gekommen bin, das ist diese Moschee, وألقيت هذه الكلمة und in der ich diesen Vortrag gegeben habe, فبعد صلاة العصر nach dem Nachmittagsgebet, لي كلمة أخرى habe ich einen weiteren Vortrag في مسجد in, Taqid al-Hilal, مسجد تقي الدين الهلالي in der Taqid al-Hilali Moschee. فكما حضرنا عندكم So wie wir bei euch anwesend waren وحضر إخوانكم عندكم und wie eure Brüder von dort hier anwesend äh, sind, تحضرون عندهم so sollt ihr auch dort anwesend sein تتحابون und äh, euch gegenseitig lieben وتتصافون und eure Dinge klären. وينسى بعضنا ما حصل من بعض Und wir sollen gegenseitig vergessen, was äh, die anderen getan haben. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على محمد und das Lob und Heil sei über den Propheten euch sollen die anderen begrüßen. Und die einen von euch sollen die anderen begrüßen. السلام عليكم. أول يسلم عليك يا حبيبي الله يبارك فيك يا مرحبا مرحبا سلم بعضكم على بعض. قبل محمد. ما ولا ما قلتيها لنا صح ما قلتيها لنا والله ما فراسي والله انت الدراري كلشي غادي نصلي ومتصل بيا